El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mí sin cojones lo que diga la ley, son la ficha, el tranquilo de seis. El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mí sin cojones lo que diga la ley, son la ficha, el tranquilo de seis. Nos fuimos al garete hasta las siete, pero si dan las ocho recoge los motetes. Hoy vamos a pelear como se debe, porque dicen que patea como la nueve, la mía que lo que mi línea ver cómo tú te mueves, hay que darte un 10. Esto es pa' que goce, pa' que cambie voces. Está aprendí en fuego, llama al 911. Ella que me roce, humor en las voces, que te pones sata después de las 12. Tu novio se enfurece, pero se lo merece, porque tú eres maldita, naciste un viernes 13. En el 2014 tenía que 50 mil, un 16, bla bla bla. El número uno se fue tanto en el cuarto eran tres, el cuatro la partió. A mí cinco cojones, lo que diga la ley, se la ficha, el tanque, el doble seis. El número uno sumamos otro clásico. de 20 a las 4 y 20, lo sé, 21 gramos de alma le saqué. Una bala de 22 le solté como LeBron James, el rey 23. Tras de 20 a las 4 y 20, lo sé, 21 gramos de alma le saqué. Una bala de 22 le solté como LeBron James, el rey 23. En el 2014 tenía 15, ahora tiene 20 y fuma 15. Se hablan de perreo, yo soy el rey. Y ahora vale 30 mil, un 16, bla, bla, bla, número claro.